en ek jou doodmaak, Mooses sê toe vir hom, jy is hierdie keer reg, jy sal my nooit weer sien nie.